Som la Paula, l'Àlex, el Pau i jo mateix, el Nico. Aquest és el primer programa de la ràdio que farem dels nens que estaven que estem en tercer. Us parlarem de tots els projectes que estan fent cada classe. Us direm els títols de tots els projectes, algunes coseta interessant. Pel que fan als projectes d'educació infantil, a P3 i a P4 encara estan decidint el tema, però a P5 faran un projecte sobre els avis i les àvies. La classe, la classe de primer fan un projecte sobre el cos humà, perquè volen aprendre coses, coses del cos i han après una cançó. Els alumnes de segon treballen l'electricitat perquè volien saber com es va crear. I la nostra classe, TCA, fem un projecte de la química i estem fent molts experiments. I els nostres compis TCB, treballen a l'Egipte, faraons, piràmides i d'altres coses ben curioses. Quarta, el projecte sobre els parcs aquàtics. Estan ben passat per aigua tot el dia. Igual bé treballen sobre el canvi climàtic. La classe de 5è A fa un projecte molt interessant sobre els, els minerals. Estudien el cicle de les roques. Cinquè B estudien els animals veninosos i diuen que només hi ha un ocell que és veninós. Per últim, per últim els nois i noies de sisè ta també estudien la química com nosaltres i també estan fent una pila d'experiments. Ara ja sabem tots una miqueta més les coses que s'estan treballant a cada classe. I sabent tot això, ha arribat l'hora d'acomiadar-nos. Oh! Però ja tornarem a un altre programa. Molts petons i fins aviat! She expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in a sleep.